แนะนำบทอัตตลักษ์บทอัตตลักษ์เป็นบทบดานิยะมี 12 องค์การ บทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มเกี่ยวกับบทบัญญัติของการหย่า การหย่าที่เป็นสุนะการหย่าที่เป็นบิดาโดยการใช้บรรดามุมินผู้ศรัทธาให้ดำเนินตามแนวทางที่ดียิ่ง เมื่อประสบกับความขัดข้องที่จะดำเนินชีวิต เช่นสามีพัญญา และเรียกร้องให้หย่าพัญญาในช่วงเวลาที่เหมาะสม และในรูปแบบที่ถูกต้อง นั่นคือให้ยาเธอในช่วงหมดประจำเดือน โดยไม่ร่วมหลับนอนกับเธออีก แล้วก็ปล่อยนางไว้จนสิ้นสุดกำหนด อิดดาในข้อชี้แนะของพระเจ้านี้ เป็นการเรียกร้องบรรดาสุภาพบุรุษ ให้ประวิงเวลา อย่าได้รีบร้อนในการตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีพัญญา เพราะการหย่านั้นเป็นสิ่งอนุมัติที่อัลลอฮ์ทรงเกลียดชังที่สุด หากไม่ใช่ความจำเป็นบังคับแล้ว การหย่าจะไม่เป็นที่อนุมัติเป็นแน่ เพราะมันเป็นการทำลายครอบครัว บทนี้ได้เรียกร้องให้คำนวณกำหนดอิดดาเพื่อความถูกต้องแน่นอน เพื่อที่การสืบตระกูลจะไม่เป็นที่สับสน และเพื่อไม่ให้กำหนดเวลายืดยาวแก่นางผู้ถูกหย่า ซึ่งจะเกิดอันตรายแก่นาง และได้เรียกร้องให้รักษาไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์และไม่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์บทนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำหนดเวลาอิดดะโดยชี้แจงถึงกำหนดของผู้หมดหวังในการมีเลือดประจำเดือน ซึ่งเลือดประจำเดือนของนางได้ขาดหายไป เพราะมีอายุสูงหรือมีโรค อีกทั้งอิดดาของผู้เยาว์และอิดดาของผู้หญิงที่มีคัน บทนี้ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจน บทได้จบลงด้วยการไม่ให้ล่วงเกินขอบเขตของอัลลอฮ์โดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาติที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์และความหายนะที่ประสบ บทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอายูฮันนบีอิดาตัลลักตุมุนนิสาฟะตัลลิกูฮุนนลิอิดดติฮินนวะอัพสุลอิดดะวัตตักุลลอฮะรับบะคุม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 เมื่อพวกเจ้าอย่าภริยาก็จงอย่าพวกนางตามกำหนดอิดดาของพวกนาง และจงนับอิดดาของนางให้ครบ พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิด อย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางและพวกนางก็จงอย่าออกจากบ้าน เว้นแต่พวกนางจะกระทำลามกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ แน่นอน เขาก็ได้อาธรรมต่อตัวของเขาเอง เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า บางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงเรื่องของเขาหลังจากนั้น ف إ ذ ذ ا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا เมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้ว ก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดี หรือให้พวกนางจากไปโดยดี และจงมีพยานสองคนผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้า และจงให้การเป็นพยานนั้น เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกจะถูกตักเตือนให้ยึดถือปฏิบัติ และผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่พวกเขาและ قد جعل الله لكل شيء قدرا และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขา โดยที่เขาไม่ได้คาดคิด และผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขา แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์ โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งนั้น อัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะเอาไว้แล้ว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 การที่พวกนางคลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนาง และผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا นั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานมันให้แก่พวกเจ้า และผู้ใดยำเกรง อัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาออกไปจากเขา และจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขา أ س ك وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى จงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้า และอย่าทำอันตรายแก่พวกนาง เพื่อให้เกิดความยากลำบากแก่พวกนาง และหากพวกนางตั้งครรภ์ก็จงเลี้ยงดูพวกนาง จนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางเสียก่อน ครั้นเมื่อพวกนางได้นมแก่ทารกของพวกเจ้า ก็จงให้ค่าตอบแทนแก่นาง และจงปรึกษาหารือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดี และเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่น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 ส่วนผู้ที่มีการยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขา ก็จงให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่เขา อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลำบากแก่ชีวิตใด เว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้น หลังจากความยากลำบาก อัลลอฮ์จะทรงให้เกิดความสะดวกสบาย قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا มีชาวตำบลกี่มากน้อยแล้ว ที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขา และบรรดาศาสนาทูตของพระองค์เราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้มงวด และเราได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษที่เลวร้าย ดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขา และบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือความหายนะ أ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا อัลลอฮ์ทรงเตรียมการลงโทษอย่างรุนแรงไว้สำหรับพวกเขาแล้ว ดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด โอ้ผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาทั้งหลาย เพราะแน่นอน อัลลอฮ์ทรงประทานข้อเตือนสติ อันคุรานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรสูลยยตลูอะลัยุมอายาติลลาฮิมุบัยนาติลิยุคริจัลลดีนอามานู ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 จะมาอ่านองค์การต่างๆ อันชัดแจ้งของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าเพียงเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายออกจากความมืด สู่แสงสว่างส่วนผู้ใดศรัทธาต่อล้อและการกระทำความดี พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลาย ณเบื้องล่างมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอน อัลลอฮ์ได้ทรงจัดปัจจัยยังชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว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 أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และทรงสร้างแผ่นดินเยี่ยงเดียวกันนั้น พระบัญชาของพระองค์จะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลาย ชั้นฟ้าและแผ่นดิน เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง และแท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงล้อมทุกสิ่งไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์